Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Dalje sljedeći hadis, eh, hadir eh, Femanun, 80. hadis po redu, malo je duži ovaj hadis, ima više nekih detalja i propisa, pa ćemo se manje učilo zadržati duži. Kaže, a najviše te radi Allah, da iši radi Allah, pa da je rekla kane Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jestefihu salatel bit tekbiri. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi otpočinjao namaz sa tekbirom. Wal qira'ati bi alhamdulillahi rabbil alamin. I sa učenjem qira'atom sa riječima alhamdulillahi rabbil alamin. Što da vaša Allah da znači nije izgovarao bismilu na glas. I budu bismillah rahman rahim pa onda vam prava. A što je ujedno jedan od dokaza da neki koji dokazuju da oni koji dokazuju da, da bismillah nije od fatihu, jer da bismillah od fatihe bilo učeno to što je za bismillah, a ne se alhamdulillah. Dobro. A imamo i drugi hadis onaj u muslimu koji, koji preciznije ovaj, presjeca tu temu, da li je bismillah sasvim dio fatihe prvi ajet u fatihe ili nije prvi ajet fatihe. U našim ustafima je uračunato da, da je bismillah prvi ajet fatihe od sedam ajeta, po kojim mora ima sedam ajeta. <clears throat> Dalje, وَكَانَ إِذَا reka'a lem juškis ili šahkis lem juškis re'sehu wa lem yusavdibhu Allahi bih da I kaže kada bi otišao na ruku e, lem juškis znači ne bi lem jarfa ne bi podigao glavu znači kad odi ruku znači poravno bi svoja leđa ne bi podigao glavu lem juškis re'sehu wa lem yusavdibhu niti bi spustio glavu dole da gleda recimo u prste nožnje u koljena Znači, niti bi digao glavu, niti bi spustio, nego bi glava mu bila ravnomjerna. Od prilike, znači, da gleda negdje ono na mjesto, možda bi pada na sežu ili prije toga, više toga. Evo, lakim bene dalik, znači, između toga dvoga. Znači, glavom bila ravna, kao što i tijelo liže treba biti ravno. Pokani da rafa rakse in ruku i lem jesu čut hata je stevi je <clears throat> Kaže Pokani da rafa, kada bi se podigao glavu sa poslije rukua, znači vratio se u stanje jama, lam yasjud ne bi otišao na seždu hatta yastawi qa'ima sve dok se ne bi ispravio znači u stojeći položaj. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائدا a kaže kada bi podigao svoju glavu od prve sežde u sežde, ne bi otišao drugi put na seždu, hata je stavio kajda sve dok se ne bi ispravio u sjedećem položaju, ono između dvije sežde. Vokane je pulu fi kuli rekatein et tehije, kaže, učio bi, kaže, između svaka dva rekata et tehijatu. وكان يفرش Vajan se bori žela kod jumna. Eh, znači, prilikom sjedenja bi, kaže, ja položio bi stopalo lijeve noge, a ispravio bi stopalo desne noge. Ispravio, znači, eh, uspravan položaj, a ne položaj položaj. U, u smislu, znači, opis opisan drugim hadisma. Eh, znači, ispravio bi, desnu nogu bi ispravio, stopalo desne noge tako da bi noge usmjer, da su da bi prste usmjerili u pravcu kible, a noga bi bila pored njega, znači. Dok bi, eh, eh, dok bi na, na lijevu nogu koju bi položio sjeo na nju. Kaže, u kane jenha, an okbeti šeitan, kad zabranjivao je način sjedinja koji se zove okbetu šeitan. Okbetu eh, šeitan, znači sjedinje šeitana. Sjedinje šeitan, opis toga kako sjedi šeitan, E, dobro za tumačenjacu, to tumačenje toga, misli se e, da osoba sjedne, da sjedne na, na, na svoju stražnicu, a noge razdvoji, noge razdvoji i ispravi ih iz desne i s lijeve strane, znači ispravi, ispravi stopala, a sjedne između stopala. Mm -hmm. Dok drugim hadismom ovaj, e, došlo naziv je Iqa'a al Kem, to što znači sjedi pas. Znači pas sjedi na, na stražnicu, na tupe. A noge razdvoji, znači ne sjedi na nogama, u tome je pojento. Kaže, va jenhan jefteriše ređulu zira ajhi iftiraše sebu oji. I kaže, zabranjivao je da čovjek, kaže, da, da, svoja, da svoje laktove da kada svoje laktove e, spusti, da ih položi kao što to rade, kao što to rade zdijeri. Prilikom, prilikom odlaska do sežde, da spusti laktove dole na, na tlo. Pokane jahti mu salate, bite s njim, izašao bi nama sa predavanjem selama. Tu je tekst Hadisa. Hadis govori o mnoštvu stvari, znači. Govori o mnoštvu stvari. Ovdje je e, jako bitna za mnoga stvara, to je da ovaj hadis da ovaj hadis u stvari nije mu te tako dalje. Ne znam kako bi to zabilio. Jel zabilio da bi to zabilio? Nije, to je glavno, znači, bilješ ga samo muslim. Samo ga muslim. I ne samo to, nego ovaj hadis ima ille, ille skrivenu slavost. Zato što je došlo u rivajetu od Ebu Džavza an Aisha. Od ravi Ebu Džavza. A Ebu Džavza lem jesma min Aisha. A Ebu Džavza nije čuo hadisa od Aisha. Što znači šta? Ima prijeke dlanca, prenosi nas. S tim da se prenosi, bilježi ga muslim također u rivajetu od Evza i Ahu. Međutim, kao mukatibetan, a pa ne sema, da ne da je čuo ona više, nego da je zapisan. Tako da on potvrđuje ovaj hadis, znači potvrđuje taj hadis od Avzaja, potvrđuje njegovu Kod Ajnaša to je praksa bila u muslima, vi znate, znači pisanje muslima hadisa, znači on kada o jednoj temi, e, na jednom mjestu spominje hadise, spominje najgradostojnije što ima, onda spominje drugi, ha, drugi rivajet u kojoj ima određen slabosti odmah iza njega ima određene slabosti, ne mora znači da ima slabosti, uglavnom podupiru taj prvi rivajet koji spominje. Ili, ili recimo može se desiti da ima jedno i drugo slabost, ali jedan drugo podupiru i dižu ga na stepen prihvatljivu hadisa. <clears throat> Uglavnom znači u ovom hadisu znači ima Mahana, pa to je Ne samo znači ovdje pravim to u tome da on naveo ovdje znači njegov šart bio da, da hadis budu mutefeku na lehi. Nije hadis mutefeku na lehi, znači ne bilježi ga ni Buhari Muslim i ono što ga bilježi Muslim u njemu ima slabost. Dobro. Uglavnom, ali pazite ovo što je opisano u Hadisu, to je potvrđeno u drugim Hadisima. Sve je otprilike potvrđeno u drugim Hadisima, mnogim drugim Hadisima u kojima se navodi i opisuje e, namaz poslanika sa Allahu, ali i sa e, Hadis, znači, ukazuje na sljedeće stvari, a to je, znači, sad možemo redno spominjati sve što je došlo pojedinačno. E, prvo, znači, da prvo što se uči naglas, a to je nakon tekvira, Alhamdulillah, Drugo, ovaj, da da prilikom uh, odlaska na ruku da se da glavu treba poravnati, niti dignuti glavu, niti spustiti. Odgovor ono što, znači što kako je propisano da se klanja. E, također hadis uh, hadis govori da, znači učenjaci s ovim hadisom inače, među ostalo dokazuju da je vađiv da se izgovori Allah akbar. Vađiv u smislu toga sad, ovaj, da li rukom namazim i rukom, glavno da je vađiv da se izgovori Allah akbar. Pa hadis govori o tome da je vađiv da se uči Fatiha bez bismili. Bez bismila, ako bi učenja bismili, to to učilo, to, to, to, to, to, to su drugi hadisi u kojima ima određenu slabost svim tim hadisima. Svi hadisi koji govori o tome da se uči bismila namazu prije Fatiha ima, ima slabost. Onda a, da je vađiv odlazak na ruku, da je vađi vraćanje sa rukua, da je vađi činjenje seždi na način kako opisano ovdje znači pa onda da je vađib, da činite šehud nakon svaka dva rekata. Ovdje sve govorimo o vađibu, u stvari to su i ruknovi namaza, ujedno. Znači. Ali hadis ukazuje da je, da, da je vađib, kako ukazuje da je vađib? Ukazuje da je vađib zato, znači kada ovaj hadis spojimo sa hadisom, sad lu kema raitu muniju sad klanjajte, kao što se mene vidjela klanjam, a opisano hadis kako je klanjio, što znači da ukazuje vađib. A govorit ćemo o tom razilišću nakon toga, oko poimanja toga uopšte. Uh, još ono što je zanimljivo ovdje što nama hadis pojašnjava, to je način sjedenja u namazu. Način sjedenja u namazu, da je propisano, znači da klanjač kada sjedne, sjedne, da položi svoju e, stopalo lijeve noge na sjedne na, na lijevu nogu, a da a e, stopalo desne noge uspravi. E sad imamo tu, ovaj, ovdje u hadisu je došlo, znači nije spomenut takozvani tevaruk, ima, znači ima dva kao, ima uh, teferruž ili iftiraš, način sjedinja i teverruk. Uh, e, iftiraš ili uh, e, teverruž ili iftiraš, taj način je ovo što je opisano ovdje u hadisu. Znači da, da se liva noga, stopalo lije noge položi, da se sjedi na njega, desno, a noga da se uspravi. A teverruk je da se, uh, da, da desna noga također ostane isto uspravljena, stopala od desne noge, a da se lijeva noga a, a, izbaci, izbaci a, e, naprijed, ispod, ispod a, e, stegna de, a, e, desne noge. U dva rašte vrata, da učinu spomenut ću mišljala, da li da se stavi ispod cijevanice desne noge ili između cijevanice i stegna desne noge, jedno i drugo je došlo. Uglavnom, a da se sjedne stražnicom, da se sjedne na tlo. Znači, ne na nogu da se sjedne. To je, to je taj drugi način. Zašto spominjamo dva načina? Zato, zato što on stalno konstantno ponavlja jednu način. Znači, teverruk, to je, ovo je teverruk ovo zadnje spominjeno, a prvo je iftiraš. Ali <clears throat> ćemo pomenuti ovdje razilaženje kvinjaka, četiri mezeba, ima veliko razilaženje oko toga kako se sjedi u namazu. Spomenut ćemo to jer da učimo taj propis. <clears throat> E, u Hadisu je također došlo, spomenut ćemo te detalje. Spomenut se dva načina u kojima e, e, dva načina kojima je u tekstu hadisa šta zabrana, znači koje je zabranjeno naći sjedinju namazu, ili uh, ono na čemu je ono, velika skupina čanaka, da je to samo mekluh, a ne haram. Da osoba u namazu ponaša šeitansko sjedinje ili sjedinje životinja, sjedinje zvijeri. Znači zabrana oponašanja uh, i, i šeitana i životinja. <clears throat> Znači, malo prije smo ovdje spominjali, ako, te, ako ima potrebu, možemo, ako e, ima potrebu da ponimo, spominjamo opet ponovno koji je to način ovo ponašanje šetanja u sjedinju. A to je znači da sjedne stražnicom na tlo. A da, znači, a da a svoja stopala, da svoja stopala, znači, e, da ih položi ili ispravi svejedno, znači došlo u drugim hadisima da ispravi, a u ovom ovdje da položi stopala pored, znači pored svojih stegna sa strane da, da, da, na, da će izvuče noge s jedne i s lijeve desne strane ili ispruži stopala ili položi svejedno bilo, na bilo koji način, uglavnom ne sjedi na stopali. A, znači ima tu, pazite, ovdje oko načina opisa ovog zabranjenog šetanskog sjedinja, Eh, znači imamo dva, dva tumačenja. Jedno je da se, da se položi, znači eh, složi se oko toga da, da stražicom se sjeda na tlo, a noge se izmaknu sa strane. Eh, jedno je, jedno je tumačenje da se noge ispravi, znači da se noge ispravi, i, a, a drugo je tumačenje da se, da se noge položi. Svijedno, znači s vanjske ili unutrašnje strane jedno i drugo je, znači odnosi se na njih hadisi i odnosi se na, na to da je, da je to da je to haram ili metru. A ovo ponašanje životinja ponašanje životinja je u obliku da osoba znači da svoje lag, ruke do laktova da ispusti da ispusti na zemlju prilikom znači učinjenja seždi što je kod nas praksa kod Boga kod žena tako žene kod nas pada na seždi i tako je po hanefijskom mezebu. Šta im je tumačenje, što to tako? Kaže mi Enehu, Estor Leha. To mi je dokaz. Je tako? Kako kaže Enehu? Estor Leha je, kaže, to je time ona više sebe sakrije. Sit pravi sit, sakriva se. Šta sakriva? Sakriva znači prsa, grudi, da se ne vidi, da se ne otvije. treba dakle, šator udar pod krilo. Ako ćemo ići kako da, da napravimo da je sakrivo. Znači, ispravno ovdje bliže, znači, slijedi se ono, ima dokaz, zato da ima dokaz i, i ovaj, a ne da dolazimo od nešto od sami od sebe, u svakom slučaju, znači, što spomnio mezerima i jednom i drugom. Inače, onaj, ša, ovaj, Šafije i Hanefi uglavnom su ratovali uvijek u meselama. Ratovali, vodla, ajte, daju se nekad složiti nekim meselama. Pa, složi se u nekim, eto, ovim, stvarno, ima nima dokaz. E, tako da Hadis ukazuje da je važi, da je važi, znači da se predaje selam, a uglavnom mi smo, mi smo govorili o tome, ako smo govorili ovdje na drugom mjestu, da je da je predavanje selama koje čini činjaka, da je ruk namaza mimo Hanefija, dođe spomenuti posti ovdje. Govorit ćemo to mišljati. E sada, znači ovaj Hadis nam e, otvara ovako nekoliko mesela, vidim koliko, jedno, dvi, tri, četiri, četiri mesela imaju ovaj, vezan za, E, kojima govori ovaj, ovaj hadis, a kojima treba progovoriti. <clears throat> Prva, najbitnija stvar ovdje, znači imamo, ono osnovno što sam početi spomenuo, imamo ovdje jedan problem oko toga, oko razumijevanja, uh, inače to se, te, te, ja se tema izučava iz usulu fiqa, iz metodologije uh, islamskog prava, uh, tumačenje toga, da li uh, radnje poslanika sallallahu alaihi wa sallam ukazuju da na vudžub da su vađib ili ukazuju samo na istihbab da su mustahab znači ono kada neko opiše da radio nešto poslanik sa sam u namazu ili neko drugo situaciji opisano da radio tako i tako da li to znači to što radio da je to vađib ili mustahab znači imam poznato razilaženje među učenjacima iz usul fitla kod toga a onda i to je uh, to je lagana mesela dodatno i kad zakomplikuje, kad dođe riječima nešto što se ne slaži s onim što radi u praksi. I onda postane teži su. Kao što je ovdje, recimo. Imam ovdje, ovaj, imam problem sad ovdje oko ovo, znači u, u riječima je došlo sallu kemare i tumuni u salli. Ali smo te fakulali. Klanjajte kao što ste vidjeli e, mene da klanjate. Thank you. A onda imamo op, ri, riječi i radnje koje se prenose da je poslanik Salasana radio namazu. Da li na osnovu hadisa to znači sve što je prenoseno opisano da je to važib? Ili se ne gleda tako? Znači, skupna očaka kaže, osnova je znači da sve što se prenosi u da je važib, osim što imamo dokaz da nije važib. Drugi kažu ne, kaže, gledamo samo dijelo koje rade, da li ustrojavao njemu, da li nije, da li naredio se radi, e, u kojim ga drugim hadismom spomenuo i tako dalje. I znano, zbog toga je nastalo i veliko razilaženje oko, oko mnogih oko mnogi pojedinosti na manoza. Doći na neki spomenut ćemo neki <clears throat> Jer ovdje imamo znači, jedan vid jedan vid kontradiktornosti uh, dokaza kako znači imamo uh, e, radni stvari uh, koje su opisane od strane ashaba koji su recimo ova hadisa iše kojim opisan kako je klanio poslanik sallallahu alejhi ve sellem uh, uh, ako to spojimo s ovim hadisom, ispada sve ono što je radio da je to vađio, da moraš tako raditi. Što znači, ako ne uradiš tako, znači upao su grijeh. Posljedica toga je da si griješan, ako ne slijediš takav način planja. A onda imamo drugi problem. U drugom hadisma dođe opisan neki detalj malo drugačiji. Znači, drugačije nego što u ovom hadisu opisa, da je klanjao. Ako uzmo da je vađe bio ovo, znači jedno i drugo vađe. Pa ispada, znači, jedan te isti, jedan te isti na, e, e, jedno na isto mjestu, dva ili tri načina rašta klanjanja, jedno i drugo i treće da bude vađb ili nije vađb. U svakom slučaju, znači, ovaj, e, vraća se, znači, razinačno počinjaka oko mnogih detalja namaza, da li se radi po ovom hadisu da je vađib, sve ono kako opisano da se klanja, ili se ne radi tako, nego da hadis ukazuje da je u stvari propisano klanje kako je klanja, a da nešto od tog je mustehav, nešto je vađib, nešto su ruknovi i tako dalje. Dobro. Prva mesela me ko, ko govori hadis ovde, a to je ovaj tešehud avval, vođu luslehu. Prvi tešehud, ili kod nas, i, i, ili tehijatu kod nas što zovu, i sjedenje na tom tešehudu. <clears throat> Kakav je propis toga? Kaže imam, imam Ahmed, Leis, Ishak i Davud, Saur, Šafija, u Rivajetu, smatraju, da je prvo sjedinje, a šafijski mezir, zvanični šafijski mezir, da nije, da nije vađa. E, prvo mišljenje da je sjedinje, prvi tešer, da je vađa. Na tome e, abelijski mezir. Dok su ostala tri imama, to je vađa, e, runta šafijski mezir, vađa, vađa, pa se učenjaci unutar mezeba razilazi šta je, šta je istan stava, što je prenosio imam šafi, jedan drugi stav prenosio, da li je mezeb da je važiv ili mustahab. Ostala tri mezeba, Ebu Hanife, Malik i Šafija su na stavu da je prvi tešehud i sjedinje za taj pričaj da je, da je sunet, da je mustahab, a ne važiv. Zato kod nas smo ono uvriježen, mišljam i standardno kontamo da je važiv, od toga nima dilime, međutim nije tako. Znači, sve ti mezeba smatra da je to, da to braju u sunete. Šta im je dokaz? Da oni koji kažu da je samo mustahab ima je dokaz to kažu da je vađib ne bi bilo dozvoljeno kaže da se ostavi prilikom sehva prilikom zaborava ne bi bilo da ovaj ne bi bilo da se ostavi e, nego bi osoba trebala da se vrati da upotpuni i tome slično e, odnosno hoće da kaže to da e, suđud sehva sa dunjom sehve koji se radi, da se, uh, on ne radi zato što je to vađib, nego zato što je pojasnio poslanik sam srna da treba raditi zbog toga što smo izostali, ne zato što je vađib. Dok Hanable kažu, uh, uh, činimo sehvi i seždu ovaj, zbog izostavljenog prvo tešavda zato što je vađib. A onda su analogno tome rekli, znači sehvi i sežda čini zbog izostavljene vađiba. Koji vađiba? Onda oni imaju oni svoje vađibe koji džumhur nema vađiba, a to je od učenja. Znači zikrova, na ruku, na seđdi, na i tako dalje, kod sve vađbe, kod džumra uopšte nisu vađbe. Tako da se onda oni u sehvi seždi debelo razilaze oko toga stvar, kad se, što se uči sehvi seždi. Malo bi onda kom, jako komplikovano pitanje, nakon nam izgleda bezazredno, ako si jedna strana jednog mezeva istražimo i učinimo. Izgleda onako jasno, samo ne znamo ćemo prije ili poslije raz sehvi seždi. Dok recimo kad ubaviš sve, sve četiri mezeva, onda, onda to postane malo, ovaj, nije tako lagana misela. <clears throat> Sa čime dokazuje prvi stav učenjaka, a to je ima Ahmed, sa čime on dokazuje da je važi prvi tešehud i sjedinje red prvog tešehuda. Dokazuje se hadisom koji bilježi ima Ahmed i Nesai, od Abdullah i Mesuda u kojim je došlo i da ta'atum fi kulli raka'atin fe kulu et tehijatu lila. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kada sjednete na, a, između svaka dva rekata, recite etahijatu ili lahu salatu, to znači ovo etahijatu. Pa neću reći, pa dobro, dokaz nam je ovo što je došlo u hadisu od Aisha, tako. U tom hadisu došlo vokane, jakulu, fi, kulli, rekatine, kaže, rekao bi, poslani se učio bi, kaže, etahijatu, e, nakon svaka dva rekata, tako. Znači, dokaz jasno. Međutim, ima problem <laughs> slabosti ovog hadisa. Ovo ovaj hadis ima idle. Ovo ovaj hadis ima slabost. Znači, oni, ako, ako dođe na zubu, u hadisima kažu, dokazuješ slabim hadisom. Dobro, uglavnom podupire ga ovaj drugi hadis ovdje koji smo spomenuli Abdullah ibn Suda, koji je bilježen, znači ima Mahmi ibn Sa'i, podupire, a nabile podupiru taj stav, da je važi prvi tešahud. A kako onda odgovaraju na odgovor ovi koji kažu da je važi, ne bi bilo dozvoljeno da se propusti sa sehom, sa zaboravom. Pa kažu oni, a, kaže, došlo je pojašnjeno u hadisu, da poslanik sallallahu sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, da osoba, kao što je došlo, znači hadis bilježe Abu Dawud, od Namiri i Šubeta, kaže da kame ehadu kufi rekate, kada neko od vas ustane, znači nakon dva rekata, kaže, felem jeste timme qaima, i nije se, kada nakon dva rekata, znači, zaboravi da sjedne na tešehu prvi. I kaže, ustani, kaže felem jeste time kajma i nije se uspio smiriti u stojeći položaj. Znači došao do ovaj e, znači nije uspio doći do potpuno stojeći položaj, no kijam, kaže fel je neka sjedni. Oni kažu e, misli se ovde znači da je da je bliže, znači da nije prešao ovaj polovinu dizanja kad se podigao sa ovaj mjesto da sjedne na prvi tešehud, uspravio se i počeo se dizat i bliže je, kaže, bliže je ovaj, seždi nego, gdje je ta granca? Lemi se tema kajma, nije se uspravio. Je bliža granca to nije se potpuno ispravio ili, ili, je, ka, ili je to da je, da je bliže ovaj, seždi nego hijam? U jedno i drugo tumačenje ima. Kaže Felijeđis, neka sjedni. Pa i da se teme qaima filajes kaže ako se ispravi potpuno kaže neka se ne vraća neka ne sjeda ponovo da bi učio znači da bi učio prvi tešav. Wa yasus sajdati sahbi i neka kaže učini seždu ovaj suđu se nakon da uh, učini ih znači prije prije predavanja selama u drugim hadisima pojašnjeno. Pa oni kažu kaže suđu se ovde suđu se kaže e, uh, yujberul vajibul mesnun. Uh, zbog kaže o, ovaj e, e, e, suđudi sehvi se kaže radi zbog toga da se nadoknadi i vađi bi ono što je mu stehap recimo kod ovih džumhur učinjaka oni kažu u svojom sebi se radi zbog, zbog, zbog ostavljanja i ruknova ili mustehaba i tako dalje ima sad razlijedaš u da li treba uopšte kod Hanabila kažu ne treba radi mustehaba nego sam radi vađiva i tako da neću znači, ovaj, malo se zakomplikovan tu pitanje uh, Uglavnom, znači ovo je dokaz, uh, ovo je dokaz uh, Hanabila, uh, sa čima oni odgovaraju na ovo, oni kažu, znači, vaš argument da to što poslanik sa ne vrati se na, na, na, na prvi, ovaj, na tešehud, nego ustani i nastavi dalje klanjati, kaže, to je pojašeno ovdje, pojašeno, znači, ako je bliži, ako je bliže kijamu, nastavi klanjati, učini sebi seždu, sebi seždu, a kaže, ako je bliže seždi, vrati se i, i, onaj, i prouči eterijatu i učini sebi ako se neko pita pa šta je ispravno od ovog šta je ispravnije, ovaj, e, naravno, nama su tekstove Hadisa opisali ovdje kako da postupimo, samo ostaje to, ostaje nesnoće da li je to vađi ili sunet. Da li je vađi ili sunet ta prva, prvu, ovaj, prvi tešehod. Način kako treba postupati, ono je da, da osoba da se uči, ako se zaborava ustani, znači, ako se ovaj ako nisi znači ispravio se potpuno ustojeći položaj vraca i proučeti ja ako se ispravio sam nastaviš namaz učiniš sebi sebi. Dobro. A ostaje znači ostaje to razilaženje oko toga znači da li je to vađib ili ili je samo sunnet. Džumu učenjaka da je sunnet, a navodi da je vađib i da je vađib šabi. Dobro, sljedeća mesela. I nemojte puno bolovati od toga da moram reći šta je, ra, va, šta je rađi, šta je rađi. Znači ovo će se razilaženje što da sunnji dan ovako kako su učenjaci rekli ovaj, e, to ko vam priča o tome seli, on vam kaže važime, ti primneš glavom, jes dođi drugi uči, da, ja kažem nije važime. Kako pa dobro nije važime. I tako sad šaltaš od ovo do onog, znači ne, tako, se, tako se ne može učiti, tako se ne treba učiti. Nego bitno izučavamo. Sad mi se, mi znači smo na, te, na, na, tor, na, na terenu, na polju gdje izučavamo te mesele. A ne da presijecamo, kaže ovo je ovako, ne može biti drugačiji sela malih. Pogotovo meselama znači, gdje ima razilaženje. E, sljedeća mesela, a to je Eh, način koji, uh, koji je mustehab prilikom sjedenja. Na koji način treba osoba znači, uh, sjedi u namazu. A što u stvari mustehab, nije vađu. A to ono što je opisano, znači što smo malo prije ovaj, spominjali ovdje u hadisu da iši, gdje je opisano kako bi sjedio poslanik sa jedno, jedno to sjedenja. I ovdje imam jedno jako ovaj, zanimljivo veliko razilaženje među učinjacima. Četiri mezeba. Sve četiri mezeba imaju različito tumačenje toga kako se sjedi inače u namazu prilikom sjedinja. Onda imamo razvježenje između dvije sežde. Hajde tu na stranu, tu meselo. Kako se sjedi između dvije sežde. Ovo što se tiče sjedinja, na prvom tešehudu i na zadnjim tešehudu, uh, Mezeb Hanefija je da su u svim situacijama čini iftiraš. Znači, zapamte ovo dva videa zadnje. Imamo iftiraš, imamo tevaruk. Iftiraš je ono da se, uh, da se podavi lijevo stopalo, da se sjede na njeg, a desno stopalo se uspravi to je iftiraž. A te vrruk je, znači da se, e, da se lijeva noga, lijevo stopalo i lijeva noga, izbace ispod desne noge, ispod ovaj, stegna, ispod e, stegna desne noge, izbaci se naprijed i sjedne se, sjedne se e, stražnicom na, na tlo, na pod. A, na noga se izbaci, znači lijeva noga se izbaci u desnu stranu. Ja to znam, znate ću mu govoriti da sad da sam pojašnjava tu riječ, kako se to može pojasniti. Dobro. Znači, kod Hanefija u svim situacijama je iftiraž. A to u stvari znači ono, sjedni se na, na, na, na stopalo ovaj, lijeve noge i podavije se i sjedni se na njeg, a desno, stopalo desne noge se ispravi pored, pored lijeve. E, pored, pored, ovaj, pored tijela. Pa. A onda Mezeb Hanalikija je drugačiji. Mezeb Malikija je obrnut od Hanefija. Kod njih je propisano u svim situacijama tevrlo. Tevaru, to je ono što, što smo opet znači i na drugom rekatu i na zadnjem rekatu. Tevaru, znači ono što smo rekli, znači uspravi se, desna se noga uspravi, kao i kod iftiraša, s tim da se lijeva noga znači, izbaci, izbaci pod desnu nogu, izbaci pod desnu nogu, a sjedne se stražnicom na tlo. A defija je tako, i, i, i, znači, i u prvom tešehudu i u drugom tešehudu. Onda šafije došli, znači sve četiri mezeba različite imaju tumačenje. Šafije kažu a, iftiraš se, kaže, radi na, a, ovaj, na prvom tešehudu ako je namaz četvr rekatni. A kaže, ako je namaz ovaj, četvr rekatni, tro rekatni. Ako je, ako je namaz, ovaj, ima samo dva rekata po sabah namaz, onda se kaže, onda se čini, kaže, na, na drugom rekatu se čini tevaruk. Hanabile sa razliku od Šafija, oni kažu uh, oni kažu uh, ovaj da se na, na, uvijek na drugom rekatu, sjedinju na drugom rekatu, sjedno bio uh, zadnji tešehud ili prvi tešehud, uvijek se iftiraš sjedi. A na trećim i na četvrtom se sjedi tevaruk. Znači u tome razlika između Šafija i Hanabila. Se razumijem? A, a Hanefije i Malikije, Malikije su jasno, znači kontradiktor jedna druga. Okrećen u svom stavu uh, e, poimanja ovdje. Ovaj ovaj, jedni, drugi, treći, četvrti, uglavnom imaju argumente, osim Hanefije, recimo oni, oni što dokazuju, otkud Hanefija tu da se, na, imamo jasno hadisma opisan taj tevrk, načinja tog da se izbaci e, lijeva noga i da se sjedni na tlo stražnicom, otkud Hanefijama da je iftiraž propisan sud na svim jesima. On tu dokazuje sa nekim hadismom u kojima, u kojima, ima, u kojima ima slabosti, <clears throat> poput hadisa, e, koje bilježe Seidi ibn Masur, od Vajla ibn Huđra, u kojem je došlo da je, kaže, salaitu halfe Rasulullah sallallahu sallam, felemma, kaže, felemma qa'ade eh, wa tešehede fereša qademehu ljusra al ardi wa jelesa aliha. Hadis uopće znači, kaže, tanjao sam za poslanika sallallahu alaihi sallam, pa kaže, kada je sjeo i učio tešehud, eh, eh, kaže, lijevu nogu bi podavio i sjeo bi na nju ona klasični iftiraš, znači. I oni kažu, ovaj hadis govori u svim situacijama, svim vrstima tešahuda. Ili hadis koji bliži Ahmed od, od uh, eh, eh, Rifa'a ibn Rafije, a to je da je, da je Beduin, uh, da je Beduin rekao poslaniku, sad nam sad Pa, pardon, poslanik sam rekao Beduinu kad ga je pitao za način sjedinje, kaže uh, Iza dželeste feđlis ala riđlikel jusera. Kaže, kad sjedneš, sjedi, uh, na lijevu svoju nogu, odnosno misli na stopalo lijeve noge. On uzme ta dva hadisa, a imamo kod Tirmizija sličan hadis, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada bi sjeo namazu, kaže, e, feftereše, riđehu jusra, znači podavio bi lijevu nogu, sjeo bi na nju, stopalo lijeve noge, va akbal bi sadrih il jumna, ala fibletihi, a kaže, desnu nogu bi, kaže, a, desnu nogu bi stopalo, desnu nogu bi upravio u, u pravcu kibli. <clears throat> To su njihove dokaze, ovi svi dokaze, znači mimo Buhari i Muslima. Buhari i Muslima imamo spomenuti jasan teverok, znači, sjedinje teveroka, tako da ovaj dokaz kojima dokazuju Hanefije imaju s te strane slabosti. U stvari suštini, ovaj, a i odakle Malikijama to da su svim situacijama sjedi teverok. Neobično, on dokazuje sa hadisom da Abdullah ibn Mesuda, u kojem je došlo da je poslanik, bilješ ga Ahmed u svojem usnedu, i uh, hadis je vjerodostan, znači rav, uh, ravije hadisa su uh, e, muvattakun uh, pouzdani. U hadisu je došlo, kaže, ene nebija sam znam, kane ježli su fi vasati salati wa fi ahiriha mutavarriken. Kaže, vjerovisnik sam znam, kaže, sjedio bi i na sredini namaza i na kraju namaza mutavarriken. Što jasno kaže, kaže, sredina namaza, znači na prvom tešehudu i na zadnjih tešehudu bi sjedio mutavarriken. Jasno kaže, kod da. Pa naravno da imam problem, ovaj hadis je opričan sa ovim drugim hadismom u Buhari, muslim mu tefeku na lehi u kojem je došla da bi na, na prvom tešahodu sjedio, da bi sjedio, znači, ovaj, uh, eh, mufterišen, iftir, uh, eh, eh, dželse iftiraša, a to je da se sjednije na, na stopalo lijeve noge, a da bi na kraju sjedio uh, ovaj tevaruk, da bi izbacio lijevu nogu pod desnu. E, onda otkud između šafija i, i hanabila to razilaženje? otkud među njima i nje, među njima je razilaženje se vraća na, na hadis ovaj, e, ovdje sam malo prije se spomenuo sjeća se, od, prenosi se od Abdullah ibn Zubeira radijallahu anhuma prenosi se uh, hadis u tome oko načina sjedinja ovaj teveruk, teveruk kad, kad se izbaci lijeva noga po desnu da li se da li se znači stopalo lijeve noge stavlja ispod cjevanice desne noge ili se stavlja između cjevanice i stegna jedno i drugo on prenosi znači ovo on prenosi ovaj dio e, ovaj e, osnova je da se da se podbaci u većini hadisa a ovo rivajetko da bila izobera dela hanuma je došlo da se izme, stavi između cevance i stegna što malo teže je ovaj zanima ne znam jesi kad razmišljao o tome kakva je pojenta što sjeda ovaj onaj teber hajde ovaj ftiraš i nekako ono ide nekako ono ali, e, ali te vrk, način te vrka da se lijeva noga, da se ona izbaci po desnu, I malo se čovjek iskusi, uherao što bi kod nas rekli, pa on nezgodno nekako, tako? Što je smisao tako sjedi, otkud to da sjedi, da li je, e, što, ovaj, imal to, imal to neke uh, pozadne mudrosti, tako dalje. Ne znam ako ste razmišljali, onaj, ja nisam uspio naći nekad da nek pisao neko dilema, a meni dođe jedino to, jedino ima, kažem jedino, u smislu, došlo je tako, tlanju poslani se na njih gotovo, to je jasno kod dan, ne govorimo ovdje ako, ako pokušla neku, ovaj, uh, naći ovaj smisao toga smisao u smislu ovaj da je da je to odgovara način sjedan po meni jedno odgovara znate kako odgovara da čovjek tako lakše teže može da se uspava i da zakunja i da tako U takvom slučaju kad, kad je herava kičma, krivati kičma, ne možeš lako, do, ona, moraš biti uvijek s pozdravom, uvijek nešto moraš, ono, što kaže, jedva čeka da završiš. Znači, jer naporno sjedi, tako je naporno sjedi, kad nešto naporno sjedi, znači, budiš priseban, prisutan si dok ono da, gdje, gdje sjedneš u položaj, gdje si on opušten, ovaj, gdje si opušten, drugačije čovjek se opusti, zaboravi odluta, spava, ko što zna, znate na sabah ljudi koji odi sklanjaju sabah namaz, spavaju na sabah namazu. Spavaju i stojećem položaju, Spas po neki na seždu kad odu, a neki sjediš, pola, kad je tehijat, svi predali tehijat, on i dalje sjedi, da gleda neki puko, puko pogled prema Meki i ne. Ono, I onda ga susjed njegov, ono, malo ga laktira da bi on, da bi on skontro da treba predat selam i ono, šta i tako dalje. ovaj, pa kažem, znači nekako s te strane gledajući ovaj, ima i tekako smisla da sjedneš u jako nezgodan položaj jer nije baš zgodan položaj. Još pogotovo zamisli još da ono nogu staviš između cjevance i stegna onaj desni nogi. To je još malo komplikovanije. I ona, i ona drži te poz, u pozornosti da, da ne možeš lako da, da zaspiš, da zakonjaš. Dobro. Na čemu, zas, ovaj, na čemu zasniva i razilaženje Hanabile i Šafije? Zasniva i na tome što o, što šafije gledaju vraćaju se na hadis od Ebu Humejda u kojim je došlo da je on rekao feiza dželese fi rekatel ehire da je došlo u, u hadisu od Humejda a, e, da se misli a, e, da je znači da spomenuto ovde da je detalj na zadnjem kad se sjedne na zadnjem rekatu, da se sjedne tevaruk. Pa kaže, oni spomni to tekst Hadisa, rekat od Ahira, znači na zadnjem rekatu. Svijedno bio drugi rekat, treći ili četvrti. Ako ti je to zadnji rekat, sjediš tevaruk. I on se drži tog glavsa, tog teksta. A onda Hanabi na njima uzrače, kaže, a drugi su nam Hadisi došli, od mno, mnogo drugih eh, na Hadisa, u kojim je došlo opisano, znači eh, eh, namaz četiri rekata, na prvom rekatu cijelo iftiraš, a na zadnjem cijelo tevaruk. I kaže, ja, e, i istog se ga razumio stvari, ako od dva rekata da je bude, da je namaz, se podrazumio da je, da je, da je ovaj, da se sjedi iftiraš na drugom rekatu, a na zadnji da se sjedi tevork ili na trećem. U svakom slučaju, ovaj, u svakom slučaju, znači jedno, jedno i drugo, znači ono što je, što je ispravno bliže, a to je ono čemu se ovaj, Hanabile i, i Šafije, s ono kako se oni razilaže, jel, po pitanju zadnjeg tog rekata. Dobro, još da završimo, ovaj, te šehud da je, uh, o, da je najbolji tešehud koji je spomenut, a to je onaj tešehud koji se prenosi, tešehud, mislim, etehijatu. Najbolji etehijatu koji je spomenut, to se prenosi Abdullah ibn Suda, najvjerodostojniji kod osoba. I na, znači, na čemu je ižma učenjaka da je, da je on odabrani, odabrani riječ, ono etehijatu, gleda vasala tvoja cebatu, Esalamu alaika, ihe nebiju, rahmetullahi, wa barakatuh, Esalamu alina, wa la ibadillahi salihim, Ashhadu an la ilaha illallah kao ašha da anna Muhammeda nabduhu wa rasuluhu. Ima i drugi, znači, ima i drugi verzije i drugi dodataka, ali ovo je ona, ona na koliko su učenjaci složni i, e, i baš navodi ovdje, a bilo sam da je da je džma učenjaka na tome da je od ovo najodabranije, najbolji, najbolji tešeo da prenosi sa glavim sudom u hadismom te fekonalijih. I zadnja, zadnja mesela vezana za propisanost predavanja selama. Imamo lagano razilaže među učenjacima a to je da li je propisano da se predaju dva selama ili jedan selam. Većina učenjaka na stavu da, se, da je propisano da se predaju dva selama i na desnu i na lijevu stranu, mimo koga? Mimo Malikija, pa kod Malikija se predaje samo na desnu stranu, jedan selam. Predaje se na desnu stranu i završen je namaz. Kod ostala tri mezeba predaje se selam i na desnu i na lijevu stranu. A onda, a, inače ovih hadisku, kada me spominje samo predavanje jednog selama, te slime vahide, u, to, u tim hadismu ima slabosti ispravno ono bi gledali spominjati hadisu, jer dosim hadisa spominju dva predavanja sa vama, i na desnu i na ligu stranu. Ja tu nam govori o tome koja je fajda od toga, fajda u tom kad klanjamo zakasnim na namaz. Kad zakasnim na namaz i trebamo usta dodati nekoliko rekata, više ili manje, da treba sačekat i, i drugu i drugo predavanje sa vama, ne ono prvo čim predav ti ustaješ. Uh, a opet si to se vraća na pitanje da li je, pre, da li je predavanje selama na lijevu stranu, to drugo, drugi selam, na lijevu stranu, da li je on rukn uh, ili je samo mustehab. Većina učenjaka da je on mustehab, a ne da je, da je rukun ili da je vađib. E, tako da ako, ako osoba znači, odmah ustane nakon predaje selama na desnu stranu, znači nije mu time, nije time pokvario namaz, nije time izašao iz namaza prije vremena, ovaj, malo su tu za orle hanabile, pa on ima strog spotno pitanje čekaju kako mu po njima je vađib jedan i drugi selam, pa treba čekati i drugi. Jedni kažu rukun, jedni kažu jel ovaj, e, unutar mezeva ima da je rukun, oba selama, ne jedan selama predavanja selama naravno. E, po pitanju, uh, po pitanju znači, predavanja selama, Hanefije su na stavu, Hanefije su ovdje izdvojili, pa kažu predavanje selama nije vađu uopšte. A taj nam nazad, kod Hanefija nije vađu uopšte. Znači, Ako izađeš prije namaza, prije što predaš selam, prekineš namaz, nakon što proće tijad, naravno kod nije tijad možeš proučiti, selavate mu stehanu, i na neki drugi način izađeš s namazom. Ustaniš, prošitaš, pustiš vjetar, pogledaš utakmicu, dozoveš se djetetu, otvoriš vrata, prekineš nama, tako dalje, nama je po njima isprava. Potpuno pravo. Nema nikako problema na to. Raspod ostala tri mezeba koji kažu koji kažu da je, da je rukn, predavanje salama je rukn na nazad. Oslanja se na poznati hadis koji je dosta kod prenosi ovaj, autor Sunena, a to je tahrimuha tekbiru wa tahliluha teslim. Tahrimu, tahrim znači nešto oharamiti. U stvari, kad ti postaju sve druge radnje mimo namaza, haram. A to je tek, sa tekbirom, postaviti sve drugo haram, ovo doslovno prevedu prevedu znači. Tahrimuha tekbir. Sa tekbirom postaviti sve haram mimo ono što u namazu propisano. O tahliluha dozvoljeno ti je tahlil znači nešto halalti dozvoljeno je, kaže, sad te slimo. Šta je dozvoljeno? Dozvoljeno ono što, što, se, što nije dozvoljeno raditi u namazu. Sa, sa predavanje selama. Taj tekst sad isto kazuje, znači namaz je ono što počinje sa tekbirom, završava sa selamom. I zato je, znači, dženaza je namaz, iako se nema, nema seždje, nema rukua. A ima tekbir, ima predavanje selama, za razliku od, ovaj, e, razliku od, e, kad se zove, e, ovaj, seždje šukra, ili seždje pilaveta, koji nisu namaz. Možeš, Đako kaže da je to namaz ali ispravno da to nije namaz zato što nemaš ni tekbir, nemaš predavanje selama. <clears throat> Dobro. Uglavnom, ovaj, e, znači, e, Hanefije, odakle Hanefije maš? Šimon dokazuje, Hanefije dokazuje sa hadisom koji bliži Tirmizi, od Ibn Omer radijalama Anhu, u kojem je došlo, kaže, i da refa al imamu resahu mine sežde, kaže, kada imam podigni svoju glavu, kaže, sa sežde, wa qa'ade, qa'ade i sjedni, sjedne, kaže, summa ahdete kable teslim. Zatim kaže, izgubi abdes prije predavanja salama. Kaže, pa kad temer salatu, njegov namaz je pao to. Ja sam visok, rekao da sam isto. I bio bi to dobar dokaz da je vjero dobro. Ovaj hadis je itifak ili hufal danji. Složni su učenjaci hadisa da je hadis da je ibn Omer ili hufal. Također on dokazuju sa hadisom u Sisala, kaj smo hadis spomenuli na tijelom u Sisala, kad je pogrešno klanjao namaz, kad je poslanik sada vratio, kaže u tom hadisu nije spomenuto da je poslanik sada naredio da se mora predati selam, kaže. A on u tom, u tom hadisu kaže što nije spomenuto, kaže to i nije od vađiba vjeri. S tim da ispravno, jel, naravno, nisu svi vađi vjeri spomenuti u tom hadisu. U svakom slučaju, znači ono na čemu je e, druga skupina učenjaka, džungla učenjaka, a to je da, znači, da, da je vađib, shodno, ono, većina učinjaka od kaže da vađa, kaže da je rukn, da je predavanje salama rukn namaza i da bez predavanja salama namaz je vađa neispravan, taj stav je bliži i ispravniji od onog na čemu su, na čemu su znači hanefije. I sam mislim da vršimo će danas. Da se panu kallahu nebe vijem, da še den daje da je nite stakvir kava etubu i da ih. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam